الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسول الله صدق رسول الله فيما قال كما قال Muhterem Müslümanlar, Allah'ın bahtiyar kulları, Allah'ın mazlum kulları. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya, duyup da senin ve ya Rabbi dinledik ve itaat ettik demeye, neticede kendisini alıp da sınıfını geçmiş bir çocuğun meslesi gibi bir mesleyle Allah ve Resulü'nün huzuruna çıkmaya hepimizi muvaffak eylesin. Dinleyip de dinlememiş gibi olmaktan, semina ve atana diyeceğine, dinledik ve itaat ettik diyeceğine, semina ve atayna biz gene dinledik ama gene biz günahlardan vazgeçmeyiz, isyanımızı yaparız diyenler gibi olmaktan, Çocuklarından hiç istifade etmeden buradan kalkıp gitmekten, düğünlerde damat gelin seyreder gibi konuşanı seyretmekten veya tribünden maç seyreder gibi konuşanı seyretmekten, bazıları çocuklarından hiç istifade etmeden avlete gitmekten, eli koynunda öksüz kalmış mevcudiyeti çocuk gibi kana kalmaktan ahiret, ahirette Allah Celle Celaluhu ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve diğer ruhaniyonun huzurunda rezil rüsva yüzü kara olmaktan Mevla iki kullarının maksudunu mahfuz eylesin. <laughs> Muhterem kardeşlerim, hayat öyle inişli ve çekişli öyle inişli ve yokuşlu bir e, grafik arz ediyor ki insan yani toprağın içinde yaşamaktansa toprağın altına girsen daha iyi olacak der gibi bir noktaya geliyor. Bunlar bu sözler kesinlikle bize Allah'tan umut kesmek bakımından söylenmiyor bunlar. Hayat öyle acayip dikkat ediyor ki Bizlerin nefes almak, bir özlemek bile mümkün olmuyor. Gelişen olaylar, dünya gündemi o kadar hızlı değişiyor ki maalesef karşı tarafın görünürlerine bizim aleyhimize geliştiği için e, insan sürekli böyle bir zincirlik bir hale maruz kalıyor. Ne yemek yemek, ne işte başka bir su içmek, ne bir helal bir iş yapmak, ne bileyim dükkanında işte oturup da bir müşteri beklemek, canının sıkkınlığından İslam'ın getirmiş olduğu ızdırap ve tavırdan dolayı insan eli bir işe varmaz gibi oluyor. Ama unutmayalım ki dünya ilk defa sıkışmıyor. Dünya ilk defa böyle dalga dalga çileye maruz kalmıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ bunların bizim için peygamberlerde örnek ve model hayat vardır derken herhalde, herhalde dünyanın her türlü gelişim ortamında yine o diyebilmenin örneğini ve modellerini peygamberlerden almak için allah Teala buyuruyor. Bizim için peygamberlerden alınabilecek çok güzel hayat örnekleri var, numuneleri var diyor işin doğrusunu söylemez gelir, e, gerekirse yani biz kendi e, yaşadığımız atmosferi ve ortamı dikkate alarak söylerse yani şu an şükür size konuşmanın bile imkanı yoktur belki içimizdeki e, o galeyan eden iç ve duyular ve ızdıraplar, sıkıntılar nedeniyle konuşmanın bile vakti değil diyesine geliyor. Ama her ne olursa olsun, her ne olursa olsun neticede, neticede yine ilimsiz iş olmuyor. Onun için mecburuz, mecburuz yine vaaz etmeye, yine konuşmaya. Ama aklını korarsanız şarabımız büyük olduğundan dolayı şu ortamda, şu güzel ortamda İslami konuşabilme akabımızın da kesilmesi gerekir. Niye? Şu anki Lübnan'da başlayan bombaların gürültüsünden kaçan insanlar peki ahu emin seçerken şu an ilişkinde 10 yaşındaki çocuklar ve daha küçük yaştaki çocuklar canım sayıp şey, canlı canlı Yahudiler tarafından ateşlere atılırken, yakılırken, onlar belki kahkaha atarken, onların, onların anaları ve babaları feryadı ican ederken, ee, İsrail zindanlarında 236 tane Filistinli kadın şu an Yahudi güçlerin cinsel tacizlerine maruz kalırken, Kolgat'ta Ebu Greyf hapishanesinde sabahtan öğleye kadar 12 tane Amerikan fikrinin altında canım çıkıyor diye feryat eden Fatma Nurlar, Fatma Nurlar feryat ederken benim burada vaaz etmem, benim burada yarenlik yapar gibi konuşmamın hiçbir anlamı yoktu. Benim nesline sorarsan yani tabi günümden geçen bunlar. İktisat meydanda bir şey yapacak halimiz yok. Yani bu durumda kendimde tutamıyorum, yüzüme tüküresim geliyor. Bir tarafta sözü anam bacım sesi, her türlü tacize maruz kalacak, elinden bir şey gelmeyecek sözü. Ondan sonra ben yaşayacağım, tüküreyim ben bu hayatın içerisine. Bu hayat ne? Ben burada vaaz ve nasihatla meşgul oluyorum. Benim şu an bir elim yanacak olsa Allah göstermesin. Şuradan birisi gelse hoca efendi ev yanıyorsa ben hemen vaazı keser giderim değil mi? Halbuki gider nedir peki? Yatak yorgandır icabında. Belki icabın da olacak icabında. Eğer kurduramazsın diyor. Mümkün değil. Benim de birisi gelse dese ki ya işte çocuk çünkü cücüye hani şefkat şefkesi bilmem ne vesaire şey sana ben de durmazdım burada. Mutlaka gidip taşın başı yansa bile, yansa bile her şeyi göze alır, yangından can kurtarmaya çalışırsın. Bir şeyler yapmaya çalışırsın. Eee bu peki kendi çocuk çocuğun hakkında durum bu. Anan baban hakkında durum bu. Bir yatak mezardan bile yansa hadi bakalım batarsın görürsün. Bu taraf peki söz konusu olurken ee, oradaki canım Müslüman peki değil böyle yanacak. O anam bacım peki İsrail'i titrerim peki her türlü tadizlerine maruz kalacak. Ben Türkiye şartlarında peki ne yapacağım ben sektörde yiyeceğim. Şükür enkeminden yüzüne bayram Ya! eğer, eğer sofra kuruldu, kahvaltı kuruldu, oturduğun zaman o acıyı hissetmiyorsan, etmiyorsan ben senin imandan şüphe ederim. Şu topraklar üzerinde geçmek artık bir caiz değil. Caiz değil. Caiz değil. Ama biz ne alemler yapıyoruz. Ne seriler yapıyoruz. Neler yapıyoruz neler. Neler yapıyoruz neler. İlgisini, köpeğini ve kedini taşatsa hemen kedi silah çekiyorsun, pompalıyı sıyırıyorsun. Güzel emsem ya. Hakarete maruz kalan ne belki? Kedi köpek belki. Öyle. Onun için bile buram burana kıran kırana gidebiliyorsun belki. Ama geleceğiz ki ihmaller, ihmaller, ihmaller, ihmaller öyle bir noktaya geldi ki, öyle bir noktaya geldi ki şimdi tedbir alsak da tedbir sevgi fayda vermiyor. Cenab-ı Hak Kevbe suresinin 24. ayetinde ne buyuruyor? Muhammed'in sözü insanlara, onların peki babaları, anaları, kardeşleri, çocukları, çocukları, akrabaları, kazandıkları malları, peki iflastan maruz kalmasından korktukları işte ticaretleri vesaire, daha zaafet verebildiği kadar bunlar o insanlara Allah Resulü, Allah Resulü'nün yolunda mücadele etmekten daha tatlı ve sevimli geliyorsa Fakat Resulü hatta yetiyallahu emri diyor Cenab-ı Artık iş bitmiştir. Benim göndereceğim azabı verali ve musibeti beklemekten başka yapacağım bir şey yok diyor. Allah söylüyor bunu Celle Celaluhu. Biz inananlara konuşuyoruz. Yani dünya ona fiha. Dünya içindekiler size diyelim. Ne olursa olsun dünya içindekiler size ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bu davada çalışmaktan daha da tatlı meseleli geliyorsa İsmail dünya ve peşinden giden belki bir sürü belki hayırlı istekler neyse artık eğer dünya ve dünyanın teferruatı sizde Allah'ın ve Resulü ve yolundan e, yolunda çalışmaktan daha tatlı ve sevimli geliyorsa sizin benim selamı ve göndereceğim musibeti beklemekten başka yapacağım şey yok diyor Cenab-ı Hak ama kırrağa çöktü bize. Şu son 80 yıldır, 100 yıldır. Atma bir gitti bir toprağa. İlk defa bayram değil. Kimse kalmaz şansını, diğer şansını. Herkes biraz daha Avrupa'yı standartlara uygun, AB kriterlerine uygun, hayatı yakalamak için eşek gibi çalışıyor. Korkuyorum, korkuyorum. Yine Allah-u Teala korkuyorum vermesin ama Allah-u Teala yine enkazlara kafamızı yıkacak gibi Allah göstermesin. Bizim sözümüz Allah Celle Celal'ın bela ve musibetlerine dayanacak kadar, dayanacak kadar kalın değil. Oğlum dedi kimin karşısına durdu diye sormuş ya. Aslında radıyallahu anh'a bir tat böyle e, e, iki tane tat getirdiler. Ya onlar al buyur dediler, ikram ettiler. Durdu ki ne var bunlarda dedi. Dediler ki işte birisinde bal var, birisinde süt var dedi. Ne yapacağım ben bunlar dedi. Sen diyeceksin, diyeceksin dedi. Ya dedi getirin bunları geriye ya. اندی جب آج روایت Yahudi bir tanesi Cenab-ı Hak'tan Ezhebtüm, Ezhebtüm, Tayyibatiküm Fil hayat-ı dünya ayet-i kerimesini duymadın mı? Yani yarın mahşerde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulları ondan bir şey isteyince Allah'tan Allah bize şunu ver bunu ver getirir. Ve tahtın, tahtin hatta ve sen tahtin ve sen bizi Acil kelimesinin yani e, acil kelime devamında geliyor. Ya Rabbi bize şunu ver, bunu ver falan dediği zaman kulları Cenab-ı Hak kelime verir. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم واستمتعتم به فيها Yani siz dünyadayken isteyeceğinizi istediniz peki. Bize şunu ver, onu ver, şunu ver, bunu ver, şunu ver, bunu ver. Artık burada bizim istemeye hakkınız yok diyecekler o sevgililer. Siz istikrarınızı dünyadayken kullandınız. Önümüzde peki eğer böyle korkunç bir muhasebe ve mahkeme söz konusu iken bizdeki rağbetin yani ne demek olduğunu anlamakta aklı başında olan insan zorlanıyor, zorlanıyor, zorlanıyor. İmam-ı Rabbani Kudüs'teki ruhu, mektubatın ikinci cildinin ikinci, ikinci mektubunda zindandan yazıyor onu. Oğlum Muhammed Masum Kudüs'teki ruhuya yazıyor onu. Oğlum diyor, yani çok dehşetli bir zamanda yaşıyoruz şu an diyoruz. Çünkü kendisinin dört çift sene hapishanede zindan hayatı var İmam Rabbani. Zekzerşah ona yapmadığı zulüm kalmadı Hindistan'da. Zekzerşah'ın oğlu da Şah Cihangir de aynı zulmü yaptı. Bitirdi ama sonra İmam Rabbani'ye intikam etti. Diyor ki mektubunda, oğlum diyor, duyuyorum, duyuyorum ki bana ağlıyorsunuz. Bana efendim yani gölgesi döküyorsunuz diyor. Oğlum şu an ağlamak ve gölgesi dökmek zaman değil diyor. Oğlum diyor, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu an bizden ağlama mağlama istemiyor diyor. Allah Celle Celaluhu bizden, bizden şu an, bizden şu an bir Kur'an'la daha fazla meşgul olmamızı istiyor değil. Burada bir parantez şey var. Adamda öyle bir kemalat var ki, adamda öyle bir maneviyat seviyesi ve çıtası var ki, Cenab-ı Hak Celle o an neyle meşgul olduğunu gösterebilir. Burası baş döndürür. Burası insanı geriye eder. Oğlum diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu kötü zamanda şu kötü zamanda bütün Müslümanların tevhid keyif şu zamanda bizden Kur'an'la daha fazla meşgul olmamızı istiyor değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisini zikretmemizi istiyor. Yani bizim anlayacağımız tabirle Mevla bizden şu an tarikat derslerimize ihtimam göstermemizi istiyor. iki, üç, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da namazdaki zamin sureleri, Fatiha'dan sonra okunan zamin sureleri biraz daha uzun okumamızı istiyor. Oğlum, oğlum, Duyuyorum ki anam bana ağlıyormuş. Anana söyle bana ağlanacak zaman bile değil. Oğlum şu an ilim takdiri zamanı bile değil. İktilimsiz olur mu? İktilimsiz olur mu? Asla ve asla. Ama durum öyle bir vahamet arz ediyor ki, öyle bir dehşet bir tablo o çıktı ki, oğlum şu an şu an bizim zamanı bile değil. La ilahe illallah zikrine devam ediliyor. Yani tarikat derslerinizde ihtimam gösterin, özen gösterin. Bir, iki, belki Kur'an'la meşgul olun. Üç, namazdaki zanlı süreleri kısım okuyun diyor. Cenab-ı Hak bizden şu an bunu bekliyor diyor. Allah Celle Celaluhu ondan sonra kapıları mutlaka açacaktır. O bakımdan yani davanın zaferi, Müslümanların peki ayak kalkması, Müslümanların dinin mutluluğunu görmesi, elde etmesi kuvveti tevekküle bakıyor. Tevekkül ne demek? Bir işin olması için gerekli olan malzemeleri hazırlayıp da sonucunu Allah'a havale etmek tevekkül derler. Fakat, fakat biz sadece lafta kalabildik. Henüz daha böyle bir eyleme geçip, bir fiiliyata şey geçip de gerekeni yapamadı. Allah Celle Celaluhu bu noktada hepimize kıyamet iktidarlar nasip eylesin. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Rahimullah Teala'nın oğlu Orhan Gazi Bursa İzzeti derken çok zorlandı. Çok zorlandı. Bizans ve Rum çok kuvvetli takdim etmiştir Bursa'yı. Neticede yani İnegöl dağlarında bulunan Geyikli Baba haber alıyor ki Geyikli Baba duası müstecab olan Allah'ın insan kulu oradan erenlerinden. Vasat kıraatlardan kalkırsa Anadolu'ya gelen peki Horasan erenlerinden. erenlerinden. Hacı Bektaş Yüreği'yle, Kıbrıs Asya, Şeyh Edebabi'yle, Geyikli Baba'la Anadolu'yu İslam'a ilk katan bu bulmaz neticede, neticede Seyitli Baba'ya bir haber salıyorlar. Seyitli Baba, Bursa alınamıyor. Bursa peki, Bursa'da savaş kaybediliyor gibi. Seyitli Baba rivayete göre Seyitlerin şeyhiydi. Ehlullah'ın hayvanlardan da mülkleri vardır. Bazı uzun kafalı radikaller bunları anlamaz. Anlamaz. Ama bu itikatla var ya, bu itikatla ahirete gidecek olsalar, yani Ehlullah'a göre ve Beyikli Baba'nın sağlamış olduğu katkıyla savaş kazanılıyor. Ve dönerken, savaş bitti. Dönerken Orhan Gazi Geyikli Baba'nın savaşa iştirak ettiğini duyunca hadi bakalım Geyikli Baba'yı yakalamak için atını efendim Geyikli Baba'nın gittiği yola mahmut diyor. Neticede Geyikli Baba'yı yakalıyor yolun birinde. Geyikli Babam, Geyikli Babam diyor. Allah senden razı olsun diye gençlerle orduya katıldın, gençlerle beraber dedi Bizans'a karşı savaştın bize destek verdin. Eğitli babam diyor, gel bir çadırıma diyor, ne olur diyor, gel benim evime diyor, biraz seninle yarenlik yapalım, sohbet edelim diyor. Peki diyor. Eğitli baba geliyor, oturuyor, ondan sonra eğitli diyor o kadar geldi. Eğitli babam diyor, yine benden ne dilersin diyor. Yoksa Allah razı olsun diyor. İddialı yani böyle çıkarışından vazgeçip iş yapmayız diyor. O bizi, o bize verilmiş olan bir görev diyor. Görevimizi, görevimizi ifa ettik diyor. Şimdi tekrar bir eski vazifeme döneyim diyor. Yok bırakmam seni değişti babam diyor. Mutlaka benden bir şey isteme, benden bir şey iste diyor. Madem ki ısrar ediyorsun dedi, İnegöl dağlarından dedi, bana bir mescik yapacak kadar bir yer ver Tamam dedi, derdim dedi. Aleyhisselamu Aleyküm. Aleykümselam. Diyor ki eski baba Orhan Gazi'nin huzurundan çıkıyor. E, giderken Orhan Gazi'nin bu sefer tekrar kafasına bir soru takılıyor. Koşuyor, geyikli babam, geyikli babam, geyikli babam, geyikli babam diyor. Siz daha soracağım sana. Buyur evlat diyor. Benim diyor devletim diyor kıyamete kadar, devletim kıyamete kadar diyor abad olması için, Osmanlı Devleti'nin kıyamete kadar ayakta taşlanması için benim ne yapmam lazım? Burası mühim arkadaş, burası mühim arkadaş, burası mühim arkadaş, Muhammed Mustafa Sallallahu sadece karıcı çarşaflarla yetinmedi. Bu hanımlar sadece çarşafla yetinmedi. Bak, gelişi babana söylüyor. Bak sen böyle dağda yaşıyor, hayvanlarla birlikte. Ama adam, ama adam usta, ama adam bu davanın belki amiral gemisi. Bu davan abisi. Neticede Deyikli Baba dedi ki, Orhan Gazi, Orhan Gazi dedi. Eğer sen bu devleti Aliye-i bu devletin belki ila yevmil kıyame ağlar olmasını istiyorsan iki şeyde üstüne olacaksın dedi. İki şeyde üstüne olacaksın dedi. İki şeyleri istinad etsen. Bir, manada, iki, madde. Mana dediğine din. Mana dediğine ilim, irfan. Peki öbürünün madde dediğine para. Hem manen hem maddeten yüksek olacaktır. Şey. Asliyade birisiyle yetindiğin an sen başarıyı sağlayamazsın. Devletin yıkılır gider. Devletin inkılap sandalyesine oturur. Doğrultamazsın sen bunu. Biz bu teraziyi kuramadık hala. Hala kuramadık. Herkes belki kendi kafasına göre bir şeyler yapmakla yetiniyor veya yetindi ve sürüklene sürüklene sürüklene sürüklene sürüklene sürüklene bu hale geldi. İmam Rabbani Kudüs'e sürrüya bir, bir, e, diyor ki efendim diyor Şiilerin İran'daki mesela Şiilerin diyor hilafet anlayışı bellidir diyor. Yani devlet başkanı olacak olan insan kimdir? Onun özellikleri ne olacaktır? Diyor ki sultan Şiilerin hilafet anlayışı bellidir diyor. Eh belki ehli sünnet ben cemaatim diyor. Hilafet anlayışı nedir diyor. Bakın soru bu. Soran adamın durumunu da biliyor. Soran adamın da durumunu da biliyor Rabbani. İmam Rabbani bir cümleyle cevap veriyor ona. Diyor ki onlarda, onlarda ilafet, devlet başkanlığı meselesi onların amentülerinin, onların iman şartlarından bir tanesi diyor. Bizim ehl-i sünnet cemaat mezhebimizde ise ilafet meselesi iman şartlarından değildir diyor. Ben ikinci derecede ehemmiyeti haiz olan bir meseledir diyor. Kur'an-ı Kerim'de temelen açıkça salahaten tersi hilafet meselesine temas olmadığından dolayı konuyu ikinci derecede bir konu olarak ele alırlar. Yine ehemmiyet vermişler ulema. Peki, sahabe-i kiram. Ondan sonra ama böyle Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman seviyesinde kuvvetli bir prensip olarak görmemişler ehl-i sünnetler zaman alimleri. Ve kapatayım Rabbani konuyu. Ondan sonra o zata diyor ki bir insanın diyor ciddi işlere bulaşması için, bir insanın ümmete mal olan bir işe girişmesi için, bir insanın İslami davada mücadele etmesi için, bir insan tehlikesinde Allah için savaşması, bir insan peki İslam dininin değil meselerini konuşması için, peki gündeme taşıması için veya bu konuları yazmak çizmesi için önce önce o insanın dört alt yapı yazılaması lazım Müslüman olarak Tamam mı? Sen bu dördüne işi koyatma. Bırak şimdi metot ne olacak, şu ne olacak, bu ne olacak diye. Metot aha bu. Oradan buradan ithal edici sistemler ve metotlarla bu iş bitmiyor abi. Bu iş bitmiyor Allah. Öyle radikal, madikal, adım bunları kafanızda. İslam hiçbir zaman yani pasifizmi, pasifliğe çekip savunmamıştır aktivite söz konusudur. Ecdat aslan bilmedi. İnançları ve itidatları da ehli sünnetten cemaattır. Ehli sünnetten cemaat altın bulmanın hakkından indirmedi. Ama sen ve ben ehli sünnetten cemaatı gereği gibi tanıyamadığımızdan eğer bak işte orada efendim Araplar baş kaldırıyor, bak Çeçenistan şöyle gidiyor, yok Irak böyle gidiyor, yok bilmem ne İran böyle gidiyor vesaire falan filan işte biz de onların itikatlarından olursak işte biz de müjdelerce oluruz vesaire. Bunlar son derece yanlış ve tehlikeli bir cümle. Resulullah ne söylüyor? Resulullah ne söylüyor? Ümmete mal olan konularda, ümmete mal, mal olan stratejilerle bir insanın konuşması, bir insanın belki iş görmesi için önce dört alt yapılması lazım. Yani binayı kurmadan önce ameliyatını iyi yapması lazım. Der gibi. Bir, bir insan devletin davada mücadele etmesi için birinci madde, birinci altyapı, itikadının ehli sünnet ben cemaat olması lazımdır der. İtikadı ehli sünnet ben cemaat olması lazımdır der. İtikadı ehli sünnet ben cemaat olması lazımdır diyor. Sultan, bu adamın bu zatın kriterleri, bu adamın teknikleri yani bizim için son derece bir antibiyotik özelliğine sahiptir. Serum gibidir. Çünkü onun zamanında dehşetli ortamda yani zulmün ve küfrün dediği at başı koşuşturduğu bir dönemde adamlar bak metot olarak neleri ortaya koyuyorlar. Bu ilkelere efendim bağlı kalırsa Allah'ın izniyle ayağa kalkmamız ve dikilmemiz mümkündür diyor. Kimse yenilmez beklemesin. Her şey üzerinde arkadaş. Eczanede aradığın tüm ilaçlar var. Yeter ki sen neyi kullanacağını, nasıl kullanacağını bilin. Diyor ki herkesin itikadı sağlam bir şekilde ehl sünnetten cemaat olacak sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aynen o itikada sahip olunacaktır. Vay o da insandır, vay bilmem nedir vesaire, o kadar sıkmayın bu işleri bilmem ne vesaire. Arkadaşlar kimsenin dinde e, dine zam yapmaya, dinden tezgih iskonta yapmaya hakkı ve selahiyeti yoktur. Hakkı ve selahiyeti yoktur. Hakkı ve selahiyeti yoktur. Mevlam Salih Kulübesi'ni buyuruyor ki, peki bu dine, bu davaya çalışacak olan insanların sahip olması gereken birinci özellik intikatlarını bir defa kontrol etsinler. Mektup Askaziye de diyor ki, her hali keramet olan bir şeyh efendi, her hali süper, yani insanın gözünü sonra sürecek kadar harika olan bir evliya mesela. Eğer itikadında kıl kadar sapma varsa, itikadında kıl kadar sapma var ise, itikadında evli müebbel cemaattan kıl kadar sapma var ise, bu adam da keramet meramet aramayacak. Bu adam istidrak yapıyor diyor. Yani zat-ı yapıyor. Bu adam göz boyuyor bu şeyh bile dense buna hayır şeyh değildir müteşeyyiftir. Yani sahte şeyhtir diyor. Önce intikadan önce intikadan peki bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Eksiklerin mutlaka ve mutlaka aranması gerekiyor. Afganistan'da savaşan 10-12 sene önce iki tane çocuğuyla birlikte sabah namazına giderken Ruslar tarafından şehit olan Abdullah Azam diyor ki Profesör kitabında Amerika dünyada Vehhabi devleti, Suudi Arabistan'ın itikadı, resmi itikadı Vehhabidir. Veya Amerika dünyada Vehhabi itikadına dayalı veya Şii itikadına dayalı bir devletin kurulmasına izin verebilir izin verebilir. Ama ve lakin Amerika dünyada hiçbir yerde ehl sünnet ve cemaat itikadına sahip bir devletin kurulmasına göz yumar diyor. Tamam mı? Allah cennete rahmet eylesin. Onun için itikadi yapılanmalara yıpranma var. Haberiniz olsun. İtikadi yapılanmada yıpranmalar var. Ecdat Bey'in itikadını ehl-i sünnet cemaat yaptı da hoş yani senden mi oldu? Hoş değil ki e, yani sersen mi oldu veyahut da alacağız avanak mı oldu vesaire? Hadise falan bir insanın itikadi altyapısının çok sağlam olması gerekiyor. Çok sağlam olması gerekiyor. Hani Tarihçe Validemiz buyuruyor ki Mekke'nin mükerremede gelen bütün ayetler hepsi itikat eksenli ayetler. Hepsi insanların peki önce itikatlarını tatbik, tatbik ve sağlama almak için gelen ayetler diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremede sırf insanlara itikat almak diyor sırf insanlara itikat anlattı, sırf insanlara itikat anlattı. Kanun hükmündeki belki ayetler, ceza, müeyyide, ondan sonra hukuk vesaire, şeriat kaynaklı belki ayetler, onlar ise Medine-i Münevvere'de geldi. Buradan ne çıkıyor peki? Önce insanların, önce insanların Allah'tan gelen her şeyi kabul etme kabiliyetlerine oluşturdu Peygamberimiz sallallahu eğer o insanlara ilk defa zina edene şüphede ceza vuracağım, belki içki içene şüphede topa çekeceğim gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem konuşsaydı muazzam bir tepki alırdı. Ama o ayetler Medine'de geldi. O ayetler Medine'de gelince Sahabe-i kiram baktı ki aa, ayet, Allah'tan gelen ayetler bunlar. Hoş geldi, şafa geldi. Niye? İmanlarında öyle bir güç ve kuvvet oluşturdu ki, oluşturdu. Gelen hiçbir ayete vıdı vıdı yapmadı sahabe-i kiram radıyallahu teala onun için itikaf, itikat mühimdir. E, hocam onların itikatları peki eğer işte bizden değil ama Araplar müthiş dövüşüyorlar vesaire. Tamam mı? Bu iş var ya, bu iş var ya, esası buradan gider. O itikadın götüreceğiz, zafer, sürükleyeceği zafer ne kadar gider? Bilmem ben onu. Yani adam Rambo gibi savaş, savaşıyor ama nerede lakin itikatta yırtık ve sökük var ise Cenab-ı Hak Celle Celal o ameli salihe, ameli salih muamelesi yapmıyor. Yapmıyor. Yapmıyor. Sultan Fatih Cennet Mekan kendisini yüceltiği, hedefini, hayat felsefesini, Osmanlı Devleti'nin yüceltiği, devlet felsefesini izah ederken diyor ki, İntisalum cahidum, illah olup durmiyatum. Bilgi İslam'ın mücerred gayretidir gayretum. Fazla hakkı, İzzet-i Cüzü Ricalullahiler. Bizim İslam'ın mücerred gayretidir gayret olsun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cahilu fillah buyuruyor. Yani bunların benim davamda, benim dinim uğrunda mücadele edin. Gerekirse savaşa girin yoluna Celle Celaluhu. Benim diyor sırf derdim ve gayem budur diyor. Allah'ın o emrinin peydiği yerine gelmesidir diyor. Başka bir derdim yoktur. 17. yüzyılda İngiltere'nin Zeki Sömürge Bakanı ki 17. yüzyılda İngiltere'nin İslam aleminde 5000 tane ajanı vardı. Sömürge Bakanı ve kendisine tabi 5000 İngiliz ajanı vardı. Humphrey. Humphrey aynen şunu söyler. Müslümanlardaki cihaz duygusunu, Müslümanlardaki peki Allah için çalışma duygusunu, tutkusunu gidin, hep bitmiş. Namazda bitmiştir, oruçta bitmiştir, terbiçlikte bitmiştir vesaire. Bak adam bir anlayamaz, bir yapıyor adam. Nereden bu kadar? سمشن یوجنا پر جو آج کل چالو آئی ہے Ehl-i arkadaşlar ve eylemek durumiyetunu. Allah'ın fazl fazlı keremiyle sevgili Allah ordusunun, Allah ordusunun desteğiyle diyor, bütün diyor arzum ve isteğin ehli küfür serteser, eylemektir, yerle büyük eylemektir diyor. Bak Eylullah'ın güç ve kuvvetinden bahsediyor. Bugün mesela davaya soyunan bazıları vesaire ve tarikatı atar, Evliyaullah'ı atar, bilmem şudur budur vesaire, yani üzerindeki kot pantolonu, bilmem ne bu işini vesaire, saçları efendim bir türlü, bıyıkları bir türlü vesaire, yani elini tanımakta peki zorluk çekiyoruz. Modern kıyafeti, şu bu vesaire, yani ruhtan kaynaklı bir altyapısı yok adamın. Sanki İslam'ı savunmayı bir sanat haline getirmiş peki ortadan tümü çekilmiş, patası kalmış bir görüntü içerisinde davaya peki e, adam giriyor, bu davada peki savaşıyor vesaire. Bu savaşın peki getirici götürüsünüz peki, eksik malzemeyle yapılan inşaat mutlaka yıkılacaktır. Bak adam ne söylüyor? Eylullah'ın desteğiyle diyor ben bu işi yapacağım. Ehlullah sana destek sağlar ama eğer Ehlullah insan dinlerse, eğer Sultan Fatih itikadi yapılanmasında başka Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ondan önce Allah Celle Celaluhu ardından Eylullah'ın peki katkı ve gücü mutlaka vardır. Vardır bu işlerin itikadı böyle olmasaydı Sultan Fatih'in İslam'ı gibi anlatı hayalden öteye geçemezdi. Hayalden öteye geçemezdi. Hep eksik teşvikler. Hep eksik teşvikler. Hoca sadece kafa iyi vermeyi deniyor. Fakat sabah bak okuduğum mektup yarım sayfadan biraz fazla. Ha oldu dört hafta. Dört hafta hala sonunu getiremedim peki. Ya, ya bunlara kimsenin baktığı yok peki benim şimdi sanat oldu. Hocamın şimdi bir sanat oldu. Yoksa o benim peki, e, oksijenim, o benim canım. Peki ona benim mutlaka sahip olmam lazım. Ne istiyorsa İmam Rabbani'nin buyurduğu gittiğim amel ihlas vesaire onlara sahip olmam gerekir ki ben kaliteli bir hoca olayım. Tutkusu, davası hedefi çoktan dama atıldı. Onun için bu gemi var ya, bu, o, o karaya oturan bu gemi yüzemeyecektir. Yüzemeyecektir. Yüzemeyecektir. Enbiyahu evliyaya. İstinafım var bu cömeğin. Müstahaktandır hemen sünnizitetül müstahakım. Allah'ın peki peygamberlerine, Allah'ın peki dostlarına benim itimadım tamdır. Tamdır. Tamdır. Ama yine başta Rabbimin yardımını beklerim diyor. Ruslar Afganistan Savaşı'nda efendim Şeyh İsmail Efendi diye bir zatın kendisini getirene 400 bin ruble verdiler. Rubler Rus parası 400 bin ruble verdiler. Bu adamın kendisini getirene. Rus bile anlamıştır yani savaşların, Müslümanların savaş kazanımlarında mutlaka peki evliyalarının o manevi büyüklerinin katkısının olduğunu Rus bile işi anladı. Benim adamım hala iş anlamış değil. Hala vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır e kardeşim bazı insanlar tarikatın hakkını veremiyorsa tarikat boş, kof bir şey demek değil ki şu anki mesela şu e, zillete düşüşümüzün sebebi sevdiği İslamiyet mi yoksa İslamiyet'i gereği gibi anlayıp tahsini veremeyen bizler miyiz belki? Biziz belki ama fotoğraf İslam'a çekiliyor. Fotoğraf sesi tarikatlara çekiliyor. Ondan sonra tarikatı gereği gibi yaşamıyorsa, hakkını veremiyorsa yani burada suç ve kabahat sistemin değil ki. Ya tarikatı gereği gibi anlayamayan insanlar. Sayın Tedi şu anki Müslümanlığı her şeye rağmen sana İslamiyet aktarmak için nefes tüketen tarikatlı insanların sayesinde oldu biliyor musun? Bu din bize onların gayretiyle geldi biliyor musun peki? E bugün bunlar hep arka saplara giriyor bunlar vesaire. Neyin zaferi peki? Filistinli kardeşine burada eriyorum yani. Yüreğim yani böyle paramparça oluyor. Yani ağladım ağladım ama yani göz geçmemez bir yere kadar. Marmara Denizi kadar gölge çeksen, ben genel yani şuramı yapsam buradan bir Filistin daha çıkar. Denizler kadar gölge çakırsam yani eyvallah ama bir şey halletmiyor ki. Fakat bununla birlikte bakın insanların haline. İslam'dan uzak uzaklaşmışlığın getirdiği afetlere bakın. Bosna desen gene hakeza öyle oldu. Yani nerede bakın, nerede bakın efendim çöküntü söz konusu oluyor, bir yıkım söz konusu oluyor. Şunu unutmayın şunu unutmayın, bütün fiziki olayların gerisinde metafizik ve ikram çalışır. La yugayyurullahu bi kavmine fe yugayyurullahu bi enfusihim. Bir millet kendi ana evlerini değiştirmediği müddetçe Allah o toplumu değiştirmez diyor Allah Celle Osmanlı Devleti peki yani dünyayı atınca bakıyorsunuz maneviyat çok güçlüydü. Ama böyle ki yıkıldığı peki ana bakın, manevi zevkleri artıran zingar ya zingar ya, aha üçlükten dalyara oldu son zamanlarda. Bak yıktı götürdü Allah Celle Celaluhu. Aferin birisinin kardeşim, aferin canım kardeşim, senin yakanda layıklık rozeti var. Senin ne işin var layıklık rozeti? Eleyhissallahu kâfen abde. Allah sana kâfi değil miydi peki? Evet. Yani bir yerde dikkat et bak arkadaş. Diğerleri kafalar kararar. Fakat şimdi kafalar var ya, öyle ters istikamete yapılandı ki, şu konuşmaların bazı insanların nazarındaki değeri yok. Açın dua, tamam mı? Ha o, fark eden bir şey yok. Dünyada din imajı değiştirilmiştir. Dünyada din imajı değiştirilmiştir. Dünyada din imajı değiştirilmiştir. Onun için hiçbir boğaz tesir etmiyor. Etkileri var elhamdülillah. Fakat genele baktığımız zaman yok. Yok, yok. Niye? Güneş gözlüğüyle sen çevreye bakarsın etrafı siyah görürsün. Peki yanlış ve düzenle sistemlerin verdiği gözlükle din gözlüğü sen hocaya ve polislerine bakarsan yok. Gitti gitti, sana dinlenir. İlgi vaazınız vesaire vesaire. Ama peki dinlidir arkadaş. Bak Orada gerekene söylendi, dinlilikle seninle ve atana diyenlerden bize eyle Allah'ım dedi. Yani Rabbim dinledim ve itaat ettim diyenlerden eyle beni Allah'ım. Seninle ve atayna dinledim ama ben geri günahımı ve isyanımı yapacağım diyenlerden beni eyleme Allah'ım. Yani işte bir diziyi seyreden birisi televizyon izleyicisi gibi olmak, olmaz bu iş değil, bu hüner değil, din bu değil, din bir gelenek değil, din bir örf adet değil, din bir hobi değil arkadaş, din bir ihtiyaç maddesidir, ihtiyaç maddesidir, ihtiyaç maddesidir. Havadaki oksijene her şeyin ihtiyacı var. Dağın, taşın, hayvanların, insanların din aynen bu özelliğe sahiptir din eğer kıymet ifade ederse, din eğer gereği bilinirse insan onun için mücadele eder. İmam Rabbani Kudüs'ün buyurduğu gibi, aç olan insan, aç olan insan, aç olan insan yemeğin kadir ve kıymetini bilir. Yemeğin kadir ve kıymetini bilmeyen bir insan, kendisine çok hisseden insan, yemeğin gerektiği gibi kadir ve kıymetini bilmez diyor sultan. Adamlar taşları var ya, taşları var ya öyle bir yerleştirmişler ki ya hiç kaldırmayacak şekilde beslemişler o taşları. Fakat olmadı bir bu kafa basmalı yine onların belki sözleri kale alınmaz, belki abilik bilim adamlar konuşacak belki onlara göre biz belki mücadele e, şey, taktiği geliştirir, çalışma programı geliştirir vesaire. Ne oluyoruz ya? Bu ümmeti Muhammed 1400 yıldan beri nerede, hangi taktikle çalışacağını eğer bilemediyse bırak gitsin ya. Bak bunu dede yapıyor, Savaş Sultan Süleyman yapıyor. Adam 800 taht, tahta kaldı, padişahlık yaptı. 8,5 yıl. Bütün Avrupalı tarihçilerin oy birliğiyle bir kanaati var. Diyorlar ki 8,5 taht, yıl tahta kaldı ama 500 yıllık belki bir icra bıraktı. 500 yıl yaşasaydı ne kadar iş yapacaktı? 800 yıla o kadar işe sürdürüyorlar. 800 yılda Osmanlı Devleti'nin peki topraktan alan işe yapacaktı. O adam peki yani e, metodu yok muydu bunun? Sistemi yok muydu peki? İş yapacak olan insanlar ya, aha, aha ہم بندسٹر کا دیکھ کے اور نیا پرچہ نیا پرچہ دے دیجیے یا نہیں چارج بیس کی تھوڑا سا آرٹ کیا ہے ختم ہے امریکی لے کے اور سب لگتا ہے کیا لگے چلے کا بات کا şuradaki bir konuşma bile bir yerde yarenlik oluyor. E, gelin cemaat ya biraz işte, işte hoş sohbet yapalım vesaire. Birilerin gözünde şu türlü vaaz ve sohbetler böyle peki yani anlaşılıyor. Nerelere gittik biz, nerelere? Neyse konuyu dağıtmayalım. Allah-u Teala kaybettiğimiz değerleri tekrar elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. İngiltere'de misyonerlerin toplantısı yapıldı yakın tarihte. İstanbul ülkemizi İngiltere'lere İngiltere'ye çağırdı Londra'ya. Orada bir toplantı yapıldı. Toplantıda şimdiye kadar yaptığımız faaliyetler, elde ettiğimiz sonuçlar ve alınması gereken tedbirler, önlemler nelerdir? Bunu görüşüyorlar. Neticede kalkıyor bir devlet diyor ki bakın diyor, bu kadar masraf ettik diyor. Şu an yani 200, 300 milyara vuruyor artık yani. İslamik faaliyetlerinin maliyeti. Hatta şimdi Türkçe yayın yapan bir internet sitesi var. E, hatta üç internet sitesi var. Doğru yönelik faaliyet yapıyor. E, sadece 2005'ten 2006'ya kadar e, Doğu'da Türk kardeşlerimizin canım kardeşlerine yönelik yapılan masraf 40 milyon dolara buldu bir yılda yani dergi, gazete, bilmem şu, bu vesaire. Bunlar sadece doğudaki kardeşlerimize bir Hristiyanlık propagandası için. Adamlar neyse bu kadar masraflar ve benzeri sonucuna bakıyorlar ki yapılan masraflara göre ondan da alınan sonuç düşük. Düşük seviyede. Ama bu son zamanlarda bayağı ümitlendiler. Bayağı ümitlendiler. Rakamlar küçültenmeyecek bir noktaya geldiler. Yani onların hesabını söylüyorum. Belki iddia açıp sağ kapatacak kadar büyük bir olay gerçekleştirecekler. Nedir o peki Hristiyanlığın patlaması? Ve diyorlar ki şu 2005'ten 2006'ya kadar yaptığımız e, masraflara karşılık Hristiyan olanlar son derece az diyorlar. Sonuç, hiçbir aklı başında Müslüman kesinlikle Hristiyan olmaz diyorlar. Biz insanları Hristiyan yapmaya çalışmıyoruz diyorlar. Keskin alıyoruz, mesafe alamıyoruz. Bakın teşvikler bakın. Ya dinini seven bir insan yaşamasa bile sizin Hristiyan şey yapamazsınız diyor. Yapam yapamayız diyorlar. Yapılacak bir şey var. Yapılacak bir şey var. Yapılacak bir şey var. Müslümanları dinlerinden soğutalım diyorlar. Müddetlerini boşa alalım diyorlar. Tamamdır. Eğer bunların dertleri Hristiyanlığı yaymak olsaydı her geçen gün Avrupa'da kiliselerin cemaati eksiliyor. Gençler kiliseye gitmiyor. Kiliseye gitmeyenleri de kiliseye kazandırmak için e, ee, mücadele vermesi gerekirken kilisenin peki kilisatlara baktığı yok. İşte buralara Hristiyanlık, Hristiyanlık bilmem Onlar belki Hristiyan yapmak için çalışıyor gibi gözüküyorlar ama öyle değil. Öyle değil. Ya bir takım yabancı fikirleri cahil Müslümanlar arasında taşıyor. kafayı bulandırmak ve bulanıp kafalı kavramak sebepleri. Peki, e, niye peki böyle düşünüyorlar? Çünkü adam bu Hristiyan bile olsa ileride insanlar bize kapatabilir diyor. En iyisi bunu ne yapmak peki birisini tutar oğlum, boşta insanı kullanmak çok daha rahattır diyorlar. Kendilerine ırzak arıyorlar, ırzak, ırzak arıyorlar, ırzak. Bugün kafa kafaya vuran vurana Hristiyan misyonerle mücadele elemanlarımız bile son derece azdır. Ümraniye'de girdiği zaman apartman köşesi açıldı. Avcılar aldı başını gidiyor. Zeytinburnu'nda sıfırdan üç tane kilise yapıldı. Emniyetin ve istihbaratın tespitine göre İzmir'deki apartman kilisenin sayısı 500'ü geçti. Adana'da 450 tane var. Adana'da konferans teklifi aldım. Gittim ardından bir daha, iki ay geçmeden bir daha gittim vesaire. Bu sefer Adana kalesine döndü yani. Kalesine döndü yani bu tarafa döndüler elhamdülillah bu kadar yani bereketli oldu. Yani insanımız var ya, insanımız var ya, hala enerjik elhamdülillah. Hala Allah için ağlayan Muhammed Mustafa Salat'ın mahsulan insanlar var. Siz Sultan Kibni'yi bir bir vazdayız, kadınlar vazdayız. Konuşunca bisikletlere işte peşeli, aynı zamanda ellere elli tane bir bacımız geldi, bir kız geldi. Adam dedi, ben Kürdüm dedi. Adam dedi, savaşa giderken beni unutma. Arkanda beni bir sakladan, ben hocam, hocam dedi. Bu toplumda gene hala böyle insanlar var. Tamam mı? Onun için mümkün de yemişin anlamı yoktur. Ben onlar için yaşıyorum. Ben efendim yani yiğitlik de affedersin takasını yapamayan insan için yaşamıyorum ben. Yiğitlik de tevfik elbisleri kat kat yakalanlardan yana ben karışmıyorum ben. Ben garibanlar mıcısıyım ben. Ben fakir fukara öğreteyim ben. Allah bu dine hizmet ederim zenginlerden beni böyle razı olsun. Onları ben ellerimde öperim ama onlar çok az onlar. Onlar Cenab-ı Hakk'ın gizli kulları vesaire. Allah onlardan daha fazla, daha fazla yaptığı zeki yardımlara başa katan zenginler var. Onun için kişiliklere var ya, öyle böyle yamuldu gibi böyle bazı inşaat demirleri vardır böyle. Birkaç kere kıvrılmıştır artık işe yaramıyor. Kendi inşaatları bir yere kullanamazsın, işi öyle kıvrıntılım oldu böyle. നമ്മളെ മനസ്സാകില്ല falan diyor. Biz ne zaman böyle bekliyoruz? Hocalara, alimlere, talebelere diyor, para ediyor, takip etmeye başlıyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Bir sana para gönderiyor da şöyle yap, böyle yap, sen elinden gider sana falan. Onun için ecdat, ecdat bu ülkeyi bize miras bıraktı. Fakir insan bakıma miras bırakmadı. Onların peki şu ülkedeki mazileri yüz yıldır. Senin mazin ise, senin mazin ise bin yıldır. Yüz yıllık mazisi olan kesin kalkıyor, bin yıllık mazisi olana hükmetine kalkıyor. Olmaz arkadaş, olmaz arkadaş. İnsan namus için yaşar. Bak şu yukarıdaki işte hanım kardeşlerimiz vesaire falan filan. Bizi adam yerine koyuyorlar, bize umutla bakıyorlar. Ondan sonra ee, ben onun namusunu koruyamazsam artık yani bana her türlü hakaret yapabilirler vesaire. Onlar bize Allah'ın emanetleri. Amerikan kişi gelecek buraya diyeceğim sana al ne istiyorsun, kız mı istiyorsun, kadın mı istiyorsun? Geçen sene Amerika Türkiye'de kadın istedi. Hatay'da, Hatay'da, Hatay bölgesinde askerlerine eğlendi, moral gecesi yapacağım diyor. Bize diyor efendim Karabun diyor. Türkiye'yi bu tekniği yapıyorlar. Katılır Türkiye, toprak katılıyor, namus katılıyor, din katılıyor sen. Hala sen sağlık kazanıyorsun vesaire. Bu yaşantı ne yaşantısın? Ha! İnsan davasının arası olmalı, arası. İnsan davası rütmiyeli olmamalı. Ne demek istiyorum? Yani arı gibi davan namına bal yapacaksın, bal. Sinek konduğu yeri titriyor. İnsan davası rütmiyeli olur mu? Ama arıyla sinek birbirine karıştırdık. <laughs> Aradan yana olmamız gerekirken sinekten yana olduk. Babanızı böyle baktığın ya küçük bir şey, şey değildir. Böyle karan, böyle küçük, ürkün bir şey böyle vesaire. Ama mal yapıyor. Mal yapıyor. Eşek arasıysa çok yakışıklı değilmiş ama peki mal yapmıyor. Hayır. E şimdi genel baktığımız zaman ne oluyor? Ee, şeyden efendim, babarısından ziyade eşek arası olmaya özenir gibi halimiz var. Ulan sen nesin Allah aşkına, ben neyim Allah ya? لو سلطات المنطقة اختلافه عندي شديد كل شيء قدر تتغي في قرار أين الزني استعاد من توبة الأرضان كالحجارين استعاد أثبتني الدار دار أين البنين اختلاف تفريق أنديشتي ملة محمد في الفريق الحكومة مصر ثاني في الفيديو ثاني في الفيديو قبل في الفيديو هاي كمان التسجيل İstihakken kavgası ağda ayıracaktan çaremiz, birlik, beraberlik, İslam noktasında kardeşlik duygusu vesaire. Bu tek iddia, tek dava, tek yumruk belki e, duygusu, düşüncesi diyor, düşmanı diyor kovmaya bizim çaremizken istihap etmezse millet dağıldı dağlara ilerledi. Bu milletin davada, davada tek yürek, tek yürek olmadığı müddetçe beni kabrinde siz efendim rahat ve huzuza görmeyin diyor. Ben acıdan yüzde şey kızanıyorum diyor. Kendi beytinde söylüyor. Şunu İslam alemi unutmasın diyor. Şunu İslam alemi unutmasın diyor. Alem İslam ülkü bir düşmanı vardı. Bence onun vasiyeti var. Alem İslam ülkü bir düşmanı var. Evladım, torunum, torunlarım bir Vatikan. Hristiyan alemi. İki, Şia diyorsun. Yavuz Sultan Selim'in aslında. Bunlar eksik olmayacak diyor sürekli. Yani her bir gördük, onlar bir şey görmedi. Öyle mi diyorsunuz sürekli? Daha kaç yaşında ya, 15-20 yaşında vali yok, Trabzon valisiyken öyle bir casusluk teşkilatı kurmuştu ki, ehli sünnetten cemaatın, Müslümanların aleyhine diğer bir tezgah oluşturulsa, eğer bir olsa görüşülse, anında istihbaratını alıyordu. محمد سفر ویڈیو سال پنر کری جانا چیز دے سکتے ہیں اس لیے کمٹی İşimize hemen sünnetleri yaptık ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem idari, siyasi mesela sünnetleri var ondan sonra. Toplumsal sünnetleri var vesaire. Tahkik-i Resul sallallahu aleyhi ve sellem diye Havas kal'ajin insanı vardır. Havas var. Neler yazıyor? Bayram Hoca sen de anlamışsın ya. Sanki güneşten okuyor, güneşten söylüyor. Görüyor musunuz? Kafalar nasıl yanıyor? Okuyoruz bazıları vesaire. Okuduğu kitapların için sınıflarına çocuğumu dönüyorum, çocuğumu emdiriyorum, bilmem ne, bilmem ki romanları, bilmem ne, aynı gibi şeylere okuyoruz vesaire. Yediğine içkine dikkat ediyorsun, boğazından geçene dikkat ediyorsun, beynine ve kafana, kalbine gidene niye dikkat ediyorsun? Senin beynin umraniye çökmüyordu. Arkana çökmüyorum belki. Herkes buna anlatıyor. O kadar. Niye sen Allah'ın dinini, benim tekbirime, devinime, mevcut kavaklarını çektin ya? Belki ben yanlış anlıyorum peki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın analar, analarımızdır. Anamızın dini de diyor. Ulemanın bazı kesimine göre, bazı kesimine göre Arapçalarında farz aynıdır. Farz aynıdır. Farz aynıdır. Kedisini severken kedi taklidi yapıyorsun, kedisini konuşuyorsun. Köpeğini severken köpek taklidi yapıyorsun belki. Eee hayvandan inekten beri süt alırken gene ineğe özeniyorsun. Bir kuşa icabından ha bakıyorsun taklidi yapıyorsun vesaire. Her dilden sesi konuşuyor. hayvan dilinden bile. Peki anamızın babamız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Kiminle kim anlıyor peki? İmdatın sever kaynaklara. Yeni temel kaynaklara, birisi araya gidip abiler bilmem ne işte bilmem benim şeyim, benim hocam bilmem şu oldu vesaire. O nasıl yorumluyorsa, o nasıl peki yansıtıyorsa peki aa bir o. Arkadaş değil. Ben sana diyorum ki kalan özüm için bir balır dışarıdan yalayarak yeme. Yeme. Onun ağzına aç peki. Bizzat kendin bağırca öyle arkadaş. Hayatta kafaya taktığımız her şeyi yapmaktan vazgeçmiyorum. Yapıyorum. sürekli. Mecburum, mecburum. Allah Celle Celaluhu'nun sevgi. Dinine cuma olan Arapça. Rasul Ekrem Sallam babamdır, hanımım anamdır. Niçin ben babamın dinini pek konuşamayacağım? Veya o dinde yazılan Kur'an'ı Rasul Ekrem Sallam'ın anlayamayacağım. İlla yani tercümana ihtiyacım var? İmam-ı Mümin Yalnız Berkay Tatlı kitabında biraz serif şey gördüm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Arapça konuşma yıkılma yerine yeter diyor. Arapça ile meşguluyorsan La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah Arapçanın dindeki yeriyle Arapçası konuşulan bir insan var ya yani e, başar taraftan size ben efendim üç kere beş kere boğazdan gelir. Özellikle bu konuya çok ağırlık verdim kendi şahsımda. Neler topladım neler, neler topladım neler. Bak Avrupa entegrasyonda ne oluyor? Yabancı işler koşuyorlar. Bütün kurumlar, müesseseler AB standartlarına göre yapılanlara gidiyorlar. AB standartlarına göre yapılanlara bir birinci geliyor şu an. İngilizce var mı diyorlar. Değil mi? Ya. İşte böyle böyle asimize ediliyorlar dinle din arasında muazzam bir intibat var. Muazzam bir intibat var. Muazzam bir intibat vardır. Din ile din arasında muazzam bir intibat vardır. İntibat vardır. Onun için buradaki kadarıyla ben demiyorum hemen şu an karar Şimdi vaaz niye yapılıyor biliyor musunuz? Karar olmak için yapılıyor. Tamam. Selam olmak için yapılıyor. Dinleyin bazen dinleyin. Yo yo yo yo. Tam dinlemek için geldin ama seni dinledim ne yaptın dedi şimdi. Neye karar verdin söyler misin? Neye karar verdin söyler misin? Neye karar verdin söyler misin? Eğer kararın yoksa git arkadaş. Bizi kurdu. At kendini aç koyuyor. Veya git ancak kendini aç koyuyor. Bir memleket vermeyeceğiz. Harun'un rejiminin kapağını vardı. Yasin ہم جو مہار کے روز نہ کئی سیزنا کوئی دن ہاں؟ کے ساتھ تو ہمارے انفرنگ ہے منواری وقت ہے میرا اندر نہ آردی کے اندر آئے لیکن کے اندر اور نہیں ہے Arapların düşünceyle bir beraberliği var. Arapların düşünceyle bir ilişkimi var. Orası müthiş. Orası müthiş. Orası müthiş. Orada ulema neler söylemeliler. Niçin Arapça? Allah Celle tercih etti. Neden, neden, neden? Niye Kur'an-ı Kerim Türkçe göndermedi? İngiliz, Almanca, Fransızca göndermedi. Niye Arapça gönderdi? Oraya kafanı bir bu. Bu kafayı oraya bir çak. Bak orada neler var neler. Kırgınızda çekiyordu. Sözler ibadette her büyüğün adından büyüdü. 39 hafız artı yolu sultan Süleyman. Arapça ve Farsça. Süper. Bütün ulemakla ve divanı var hesaplaşarsınız. Çok müthiş hatim. Gerek Arapça gerek de Farsça. Hafız peki, hafız. Bütün hafız zaten. Devlet mesuliyeti içerisinde peki, adamlara bak. Neden bari? Yani bir davayı yükseğe versek, biz bir davayı yükselecek olan insanla bir formatı olması lazım. Bir girişim olması lazım. Bir kariyer olması lazım. İnsan muhakkak yapsanız camiyi, yapsanız etrafına külliyeyi, onlardan içeri girmek istiyor. Ulema müdahale ediyor. Bir dakika diyor ya, sen devlet başkanısın. Sen siyasi bir adamsın. Senin yerin belli. büyük işlerinde olan adamın da altyapının ona göre olması lazım. Ya senden önceki mesela bakın inşaat e, mühendislik etaplarına, biz depremden sonra bakın şimdi inşaatlara yani dikeler atılıyor şimdi, Allah aslan temel nasıl etsemez de onlar değil, demirden inşaat yapıyor müsaitler. Niye? Gidemiyorlar. Deprem bölgesi. Bu zamanda savaşacak olan, bu zamandaki müjdebeler ölecek olan Müslüman halk yapısını çok güçlü olması lazım. Ki şu anki biricikle bu davanın sahtekar bile değil, sahtekar bile değil, sahtekar bile değil. Bak güçlü gireceğim der, ben göğsüne gireceğim diyor, hacca gideceğim diyor. Ama bir şeytan hastamayacağım, ben zekeriye gayet takacağım. Nereden bu bunu? Lar kafası, 100 dolar. Kimlere bir kalmış biliyor musun? Mesele çalışma meselesi değil. Bakın ne kadar sahipsiz kaldı. Kendisinden İbn-i Kemal Efendi der ki Yavuz Sultan Selim'an Ferkan'ın döneminde ilk şehir Hindistan'a. Belinde der ki şeriatin saray-i kibriyadır. Hakikat mülkidir, muhkem binadır. Hanım taşını kim oynatırsa yolun azayını kırınaktır. Şiratın yıkımı var ya öyle bir ki böyle bir damla zayi olmayacak. Zorla sağlam olsa. Böyle kırmızı trak atıyor böyle. Trak atıyor böyle. Şu an bizim mezar böyle. O zaman su ne yapacak? Boşa gidecek. Allah böyle olmaktan muhafaza edin. Öldür ki şeriat şeyin sarayeti rüyâ. Şeriat dediğiniz sistem var ya, bu muazzam bir binadır. Hakikat mümkün bir muhkem binadır. Hakikat mümkün, muhkem bina. Hanım sağ için mümkün oynatırsa, Türkiye yapımcısını anlatmaya cesaret ederse, cüret ederse, bundan başka bir kaynak devadır. Türkiye Şeyhülislam Ebu Efendi, sahte şeyhlerin karşısına katma vermiştir. İmam Rabbani ne buyuruyor musunuz? Bak, yani insan nasıl atlatıyor? Ama İmam Rabbani atlatıyor bazıları. Hatta onlar bile. Yani bir şey, yahu, diye bir şey diyor. Bakın öyle bunlar. Şeriatın hakimiyeti devlet hakimiyetten geçer. Devleti olmayan din yoktur. Devletin ağzıyım. Devletin ağzıyım. Sizlerin davayı var ya öyle bir temel oturacaksın ki yani şeyler ne dedi, e, İkinci Dünya Savaşı'nda e, Leningrad benim biraz, Karadeniz'in biraz, Rusların yeni biraz silah fabrikaları var. Almanlar var ya o kadar bombakta ki bu fabrikaya, fabrikada çatlanan yorması. Adamlar fabrikayı öyle bir e, sağlam malzemeler yapmışlar ki Almanların bombaları düzgün değil. Yemin İslam böyle bir kaliteyle ancak yükseliyor. Onun için yeni yapılanmalara takılırsa böyle eksik malzemeyle Allah'ın dinine hizmet ederiz vesaire diyor kardeşim. Tamam yapabildiğimizi yapalım. Mutlaka eksik kalacağız ama gerekli sağlam yapmak lazım. Ama bizim en büyük eksikliğimiz ne biliyor musunuz? En büyük eksikliğimiz ne biliyor musunuz? En büyük eksikliğimiz ne biliyor musunuz? Biz düşünmeyi bilmiyoruz. Biz düşünmeyi bilmiyoruz. Biz düşünmeyi bilmiyoruz. Bu bir dişi şey kelimedir bu. Yani yavruluyor bu. Bunun detayı var, tekrarı var. Bütün sen malzemeyi topla, tamam mı? Ha hocam ben fedayim, ben fedayim, şu bilmem ne, meclisleri, kitapları vesaire, sohbetleri vesaire diye de bana göre hiçtir. Hiçtir. Hiçtir. Önce, önce düşünmeyi bilmek lazım. Ondan sonra malzemeyi değerlendirir. Fakat şu anki benim yapım çok yerlerde kaldı. Çok yerlerde Cenab-ı Hak Celle Celle eksiklerimizi tedarik etmeyi Ama Rabbani buyuruyor ki bir, itikadınız sevgisiz yoktan cemaat İki, herkes kendi özel imanını bilecek. Hangi işle uğraşıyorsa işinle alakalı İslam hükümleri uğraşacak. Tercih ise, tercihle alakalı İslam'ın getirdiği hükümler var mı? Berberse, berberlikle alakalı hükümleri araştıracak. En büyük olan budur. Alimler diyorlar ki bir insan, bir insan Peygamber Efendimiz'in bir müstahını terk etse, o insan Peygamberimizin sünnetini terk etmeye maruz kalır. Müstahı arada kalacaklar, sünnetlere dönüyor. Sünnet ise devamlı yapılan Peygamber'in işlerine Bir insan müstahı terk etse, neticede peki sünneti terk etmeye maruz kalır sünneti terk etmeye maruz kalan, vacibi terk etmeye maruz kalır, vacibi terk etmeye maruz kalan, farkı terk etmeye maruz kalır, farkı terk eden dinmiştir. Yani geometrik ifadeyle A B'ye eşitse, R C'ye eşitse, C D'ye eşitse, A eşittir D. Tamam mı? Bir kişiyi birini alkışlar mı? Bir kişiyi birini alkışlar mı? Kurtarır. Bir mal bir alkışlar mı? Kurtarır. Bir at bir kumandan kurtarır mı? Kurtarır. Bir kumandan bir deve kurtarır mı? Kurtarır. O zaman bir kere bir deve kurtarır mı? Kurtarır. E peki diyor ki mesela, millete kendisinden verdikleri bir atlara çalışılan, verdiğin mesela, o zaman o kadar da idare etme hadisi, e, ileri gitme, işte benim bu kadar da fazla işte ben yapamam edemem mesela. Ama bir kimin eksikliği var böyle yapıyor bir araba bir kilo koyuyor yukarıda. Arabanın ön lastiği gibi. Ön sağ lastiği. Lastik kilo koyuyor. O lastik kilo olmadan bu araba bitmiş arkadaş. Araba 500 milyarlık bir şey ama bir lastik kilo koyuyor. Eğer sen var mısın bu lastik kilo bana gerek var. Olması da olur mu arkadaşlar? Olmuyor. Bütün Allah araba yürüyor o lastik kilo koyuyor. aynı kilo şey koyuyor. Aynı gramda koyuyor. Buradan ne söylüyor? Ne söylüyor? Birinci kademede intifak aleyhim olacak. Bunu baklardan intifadır. Yani herkesin ürktüğü ve ürktüğü bir anda şeriatın sancağını sol kapının sınırına diken, yavru mahkemen. O itikaf belki veyahut bizim ordu müdürlük yapmaya başladığı zaman karısını kızını seven, bağını bahsettiğini veren eğer dönsün gelir. Ben tek başına kalsam da gideceğim bu hadise ayrıca seven İran ve şey, şey, e, Şah İsmail'in e, zemin okuyacağım diyen Yavuz Sultan Selim'in itikafı. Ben işte bu arada, ben işte bu arada Japonlar şimdi arabaları yapıyor, Örfe'yi yapıyor Japon, ondan sonra Honga'yı yapıyor, hadi bakalım Arabayı gidiyor kalpten duvara vuruyor adam. Uçurma atıyor icabında vesaire. Arabaya sürekli muhtemelen bütün kazaların yüklüyor icabında. Yeni bir duvara vurduğu zaman arabanın neresi mesela yapılıyor öğrenince adam oraya yeni daha kaliteli bir kimya bir teknoloji uyguluyor. Neticede araba öyle bir hale getirir ki kurulsa da araba katla atsa da peki arabada yan hasar yok. Sadece olur olur yani kadar. گا یہ نام مل رہا ہے وہ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں کوئی ٹکاس بیس دو ہزار دس میں کوئی نکاح کہہ کر دینے کے پیسہ کریں گے جیل میں جیل کریے چاہیے Namların hemen ilgili birbirine onları terk etmiyorlar. Afrika'nın altında atış tehlikleri var. Ama benim mesela mühendisler gerileri kullanıyor. Sana da bana silah atma dolduğu zaman, şiştiği zaman insan kaldırı bakıyor. Olmaz diyor vesaire. Bütün silahlar denendikten sonra onlar ilgili birlikte terk ediliyor. Eğer Allah için bir için bir iş yapacaksan, bir milletlere vereceksen, çalışacaksan önce itikadi yapan Allah yolunda mücadele edebilecek ve dayanabilecek güçte mi? Değil mi? Güçte mi? Değil mi? Osmanlı anası oğlu şeye gönderiyor, savaşa gönderiyor. Geri kalan altı sene sonra geliyor senere. Kapıdan içeri giriyor, anası çıkıkla e, küçük geçerken bakıyor kapı açılıyor. Avlu kapısı açılıyor. Şöyle bakıyor tanıyamıyor. Delikanlı böyle hala anasına bakıyor. Anası ona bakıyor tanıyamadı. Ve anası bir daha bir daha derken tanıdı. Ve çocuğa bir sürü şey oldu. Oğlum ister. Sen tavuktan mı kaçtın? Çak! Niye? Kadının çünkü intikarı o kadar kaliteli ki namusun sürekli muhafaza edilmesi gereken yerde. Vatanın muhafaza edilmesi gereken yerde. Eee örnek Biden. Peki bu demeklik neyin göz oluyor? Alça namus güzel değil. Oğluna istemek. Hop! İntikattan kaynaklanır. İntikattan! Önce intikam. Ardından özel imtihana gireceksin. Peki. Ardından bence o bildiğin ilmihal'i uygulayacaksın diyor. Bildiğin ilmihal'i uygulayacaksın diyor. İmanında ne var? Faiz haram değil bitti. Bir de faiz demek kişinin kendi arasını 33 kere zina yapması kadar günah ediyor sürekli Musa Bu bankalar gidince ölüyor. İmam-ı Nazif Ezzurrat'ın Eridesi'nde söylüyor. Bir insan bir insanı gıybet etse, bir insan bir insanı gıybet etse anasıyla 36 kere zina yaptığı da kadar gider, günah gider. Bazı insanların ağızları hayatında oldu. İyi böyle Bu gıybetin yapacak. Onun Adile İzzade'nin hanımı yanındayken bir gıybet yaptı. Karıkını gitti, öyle Öyle bir şey gördü ki dedi var ya, sen de şu bir kıymetin var ya, bir sürü Konya'nın Beyşehir Gölü var, Konya'ya sınıran yok, Konya'dan duyuyoruz. Bir Konya'da bir pilot var ya, Konya'nın Beyşehir Gölü var ya, anında darman olur. Tek bir kıymet. Sen benim temaslarımı karıştır. Yani ben senin temaslarını karıştırayım. Ondan sonra ileri geri İslam parlasın. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun sen ya? Ne istiyorsun sen benden ya? Sana da karıştıramayacak ya. Bu adam filmlerde haberi var belki. Ne kadar millet hatta okuyorsun. Okumayan bir milletin, bir ümmetin akıbeti ise böyle oluyor. Okuma zaten uzun bir dakika. Allah Kur'an'da ilk emir olarak namaz kıl demedi. İlk emir oruç tut demedi. İlk emir sarkatlığı demedi. Allah'ın Kur'an'da ilk emir oku. Tabi her insana doğru caddeler da ondan daha mühimmat oluyor biliyor musun? Ondan daha mühimmat. Oku ama niye, nasıl oku? Niye? Bak niye mühim. Bir sürü kurslar var sevgili. Acaba kurslardaki eğitim nasıl? He? Nasıl? Nasıl? Kur'an kursun denen peki Türk ve İsmail Hazretleri okudum diyor. مسجد کی ہے ہے جی ہے اور یا یا اس اس دیا سن والے میں ایک سندر ہاں سوان کا neler neler neler neler neler kalite kalite kalite kalite iş yapmak başka iş yapar gözükmek başka Geçenlerde arkadaşımla konuşuyorum. nasıl dedim bana sorma hocam dedi ya. Sıkıntım büyüktür. Şurada bir kız var. Dünyanın beşinci katında. Çocuk o gün yüz vermemiş. Bizim bize efendim kalkmış ondan sonra çocuğun bacaklarını tutmuştur elinde gibi ne yapıyor gözünü kapan dışarıya? Yüzünü veremezsen bir bakıyla maçlasın. Yüzünü bakıyor kadar. Böyle şunları çok çok bakıyor herhalde. Bunlar Ne kadar bunlar biliyor musun? Kol kırılır, yerin içerisinde kalır. Bana bak. Bana bak! Parmağım büyük ama tamam mı? Ona göre. Bu kapıyı adam vurma göre de hızlı hocayı vuruyor. Ama yarışı vurmuyorlar, dikkat et. Tamam ya. Ben gittim zaten haberiniz olsun. Kızına böyle vuruldu, ondan sonra kalktı ben bunu kıracağım. Ama seni böyle kesin beyefendi. Sen gelip, aa hocam bir şey ihtiyaç var mı demedin. Sabahleyin evden camiye gidiyorum peki. Mustafa tabanca aldım 14. Dedim ben, ben adaletsini vurdum diye icabında. Sözümde dedi, eee seni kere seslenir. Bana gelip bir kere demedin sen. Bir kere demedin sen hocam. Ben de yanında aklıma dediğim diye. Bizim evde büyük zaafımız bunu işte. Ben senin için öldüm. Ben ölüyorum ben senin için. Sen bana benim için bahsetmiyorsun. Hiç kimse zafer beklemezsin. İstirsene zafer beklemesin. İstirsene zafer beklemesin. Sen senin için ölen adama hala sahip O zaten böyleydi de, o zaten böyle konuşulmuyor vesaire. Şimdi ben Ahmet konuşacağım, görüşürüz. Ama ben benim böyle kancıklı da mesela bilmiyor değilim ben. Biliyorum ama benim Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ahdim var. Ahdim var. Ahdim var. İster gel, ister gelme. Son gece içerisinde duydum en büyük sancısı, en sancı sanatçısı. Ben onu altın bilmeyeyim. Allah mekanike tanrısı yapmayın. Ben sen ayağından kalkan tozun zerresine bir başını değil evladım, bir başına selam derim. Çocuğa ben kursal ediyormuş bana. Çocuğa sabun makinesini gösteriyorlar kursal. Diyorlar ki senin biraz sonra bu makinede sabuna çevireceğiz. Bütün köprülü de namerin Müslümansan bunu söyleyebilmeli de eğer yemekten yana, helalden yana hukuk varsa git şurada gözük Allah aşkına. Gözükme! Harman bir kanma, tane yok, tane yok. İslam tarihinde cami içerisinde ikinci olan insanlar tanıdır. Bir de belirler döneminde bulundu birisi, ulemadan. İkincisi budur belki. Ne oldu ondan sonra? Ne yaptınız peki? Hiçbir şey olmadı. Allah'a cehennemlere git affedersene. Lütfen sana, ben sana affedeyim. Hadi bari edin. Hadi bari edin. Bak ben ölüyorum. Yenileri bakıyorum. Eee ne olacak peki? İnsanlar dünyada sahip oldukları davaları bize fakir ülkeler o kadar. İnek budak da olur. Niye? Mescin devam etsin diye. Affedersiniz hızlı olunca hani سن یہ بات بہتری ہے استعفا جگہ میں Yetiştirdiğin elemanlara bak. Gelen yavruna bak, ondan sonra konuş veya ilerisi gelecek olan zamanlarda ümit var olalım. Bak göreceksiniz, bak şöyle konuştum ya, hemen şimdi kıymetler bahsettir hastalığı inşallah. Eşler böyle, eşler böyle, vesaire. Ne yapayım ben bu adamı ya? Bu ne yapacak biliyor musun? Kasapta baklar var ya, eşler böyle. Kapıya taşıyorlar üzerine koydu defnesine veyahut da sen ruhuna böyle onun mezarını kardeş asmalı olasın. Bu canını göreceksin orada tamam mı? Üzerine çekeceksin yedi santim defol kıyamete kadar o an kapıcının arabanın üzerine gitsin gelsin, gitsin gelsin, gitsin gelsin. O kadar güzel oldu. Bak benim bir cümle söyledim, affedersin. Affedersin. Neydi o? Bizim en büyük eksikliğimiz, biz bilinmeyi biliyoruz. Her şeyin başı düşüncedir. Biz düşünmeyi bilmiyoruz. Biz düşünmeyi bilmiyoruz. Onun için ayet okusak düşünemiyoruz. Hadis okusak düşünemiyoruz. Hikmete düşünemiyoruz. Rabbim eğer bize bir kuvvet kafa verirse eyvallah. Yoksa şu anki bilgiyle nihayeti gereği gibi anlayabiliyoruz ne hadis işleri gereği gibi ne efendim yani ulemanın sözleri gereği gibi O kadar, o kadar. Biz ne verdik biliyor musunuz? Bir sadece 10 gün yemek vermeyin, 10 gün yemek vermeyin böyle, kasları erir böyle artık bitti artık. Ve birinci de kilometredeki 10 günlük yemeğlerine kapsanız ağzını aç yardımına ağzını açamıyor. Hadi sen artık ağzına yemek koydun, hadi çiğne diyorsun ha, Yemiyor. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Günlerce az kaldı, saat altı bitti, saat altı bitti, artık ağzını oynatamıyor. Şimdi en güzel vaazları dinlesek de, en güzel kitapları okusak da olmuyor. Niye? Epey bir zaman istiyor yani olur. O emirle uzun zaman ihmal, ihmal, ihmal, ihmal, ihmal halinde İslam'ın kasları artık sevdi gitti. Tamam var da olsa, ha, e, ha, e, Allah siz yardım edin. Sözü derken var ya, sözün İslam sözü değildir ha. Burada yüzde yüzde bir insan var, o da ben. Bizim de hepimiz var. O da, o da. Veya sizin bir adama ihtiyacınız var. O da kim biliyor musun? Hata bende diyen insan. Biz bu insanı arıyoruz. Ne zaman herkes ulan eksiklik bende, hata bende değil de gereği kendisi hareketleri koyuyorsa siz o zaman ayağa kalkarım bir şey yapmazsınız. Öyle bir insan. Sonra İslam Bilmem Rabbani. Ardından o imanı yapacaksın, geçireceksin. Gel bir Allah dostu bulacaksın, bir Allah dostu bulacaksın. Nefsi emmareyi var ya, ağzının hızlı izah edeceksin. Muhakkak olarak kollarını keseceksin. Bu yılanın dişini tepeceksin diyor. Bu altyapıyı hazırla, ondan sonra Müslümanım de, ondan sonra Hovdu Meydan de, ondan sonra ben ümmetin meselelerine mesul olacağım de. Bana uçuyoruz biz şimdi. Oha devlet yıkıyorlar, devlet kuruyorlar bilmem neler işte. Kimse her halinde suratlar, çeşitler, kemalat, nimetler, bilmem neler vesaire vesaire. Hele bu var ya, hele bu var ya. Yani valla gitsin yani. Lan Araplar çoktan bitti. Çoktan bitti bizim kapıda. Ona söyleyin sabırınız olsun. Gençlerin şu an İmam Rabbani iftihar etme hakkı yok. Yeah! İmam Rabbani'nin kapı zayi etti. Verilirler. Verilmiş Efendi Hazretleri. Bugün bana bir bayram olsa mektubat iki lira. Ya. Bunu da kabul edelim ahirette. Öyle yani okuyorum okuyorum demin dediğim gibi. Ya e, işte okumak başka, okur gözükmek başka. Bir zamanlar görüyorsunuz devam ediyorsunuz. Ne olursunuz şu kitaba emniyet verin. E yapmayın etmeyin cemaat yani. Bana Rabbani diyor ki, Mevla Aleyhisselam geldiği zaman benim benden istibar edecektir. O kadar güçlü elhamdülillah, yetmiş bin evgeni serber vesaire. Alın kitap elinize vesaire. Yani zorlayın kendinizi, Arapçası olan Arapçasına baksın, Türkçesi olan Türkçesi var vesaire vesaire. Yani ama konuş konuş konuş konuş konuş konuş gene orada bir şey. Efendi Hazretleri'ye git, sokak köpeğine git diye dayı Orada erenler var. Şey, orada erenlerinden Akbaba var. Az Akbaba Efendimiz Zuhrat'ta buyurdu ki İsmail adam mektubat okunuyor da peki niye insanlar eline mektubat yok? Süreye geldik mi İmam Rabbani kasına takıldı. İmam Rabbani gitti maalesef. Cenab-ı Hak cevap vermesin. Böyle makarna anca kaldı. Gemini iskeleye bağlayan onun gibi ama Bilinci. Ama eriye eriye eriye eriye hani dinler var aslında böyle hani haline o ama eriye zamanla bir karşı bir bitki çalıyor. Nesli var böyle kaldı böyle böyle. Yeni yeri doğmuyor. Ortada aynı bu kitapta o kitaplar yapar yapılan falan. Bilmem neler neler neler. Yarın yarın insanlar, yarın yarın şeyler. Allah'ım yani var ya cemaat felaketlerden de yapmayayım ama yani de ya kol kırımı yeni gerisinde kalır. سبر سوبر دیکھتے ہیں دل دے کے رسے انجا ان کے İntikada çevresinde tercüman olan kamil ve mükemmel insana kadar kemale eren ve Allah dostuna şu nefsini var ya, nefsini var ya, cemirdiğin çekiş taşı bir demir döve döve aramesi gibi dövdürecekler sana ondan sonra elhamdülillah. O zaman senin acemine eğitim bitiyor işte öyle anla. O zaman acemine eğitim bitiyor. میرے اس کا دلیہ اس کا دل نہیں امر جن سے adamı olunmuyor. Olunmuyor. Ama Celle Celaluhu eksikleri tedarik etmeye bizim muvaffak edin. Muhtaç olduğumuz şeyler ecden ve ağacından bize ihsan edin. Okudum ayetlerinde Allah buyuruyor ki hem hadisün en tasman cennete siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bekleyin bekleyin diyor Allah. Gidersiniz olur olur. Peki ne zamana kadar? وَلَمَّا يَحْلِمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ İçinizden bu davaya aktif olarak belki çalışanları bilmediğimizde yani bir de yani sabirin ortam ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun bu davanın çilesini omuzlamadığını bilmezse ne diyorlar Allah Celle Celaluhu. Eller mücadeleden bahsediyor. Kainat Allah-u Teala mücadele üzerine kurmuştur. Mücadele üzerine kurmuştur. Gece gündüzle savaşıyor. E, acılar tatlıyla savaşıyor. İmanla küfür e, savaşıyor. Her şey zıddıyla savaşıyor. Allah kâmet adının denge kurdu. Kimse isteyemez. Yaptığımız yerden sadece duayla, akıllarla, baba beklemeyelim. Beklemeyelim. Resul Ekrem Sağ'dan dişi şey burada. Kırık dişi. Şey. Resul Ekrem Sağ'dan öteki e, yani parmadan bu zırhı efendim nerede kardeş yani o? E, efendim misali duayla ilgili kırmadı yani. Yani camiye girip şöyle katılmaya yani yüzümüz var mı bilmem. Bu atmaklar karşısında yani böyle suçlu ve mücrim olmaktan başka اس کی حال تک مرضی دے دے گا سلیکشن سواہ کی بال حادثہ کے اندر کے اندر لگے کم لگ گئی لگے کے لگے لگتے اس کے بعد ہمارے لڑکے پارٹی لیکن ہمارا یہ نہیں گرین یہ نہیں گرین Ee, ama görülük bir Resulü'nden sağladım. Orada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yapıyor ki bazı itiraflarda bulunuyoruz. Tamam ya Rabbi emret yapalım vesaire. Uygulamaya gelince bir eksiklik vesaire. Allah Celle kabletmiyor bunu. Bir keresinde Efendi Hazretleri umredeydik. Zorakta dendi ki namıza söyleyin. Resulü'nden söylüyor. Namıza söyleyin. Bir kabirlere bakın. Amcam Hazreti Hamza'nın yanına kadar kaldırdı Resulü'nden sağladım. Efendi o ümmede, o ümmede belki şey, Rabbe Mutabel Ceyhat'tan çok Uğur'da şehitliğe gitti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki söyleyin ona oraya gelsin, oradayım. Ümmetin benim yanımda yaptığım terbiyesizliklerden, usulsüzlüklerden dolayı ben oradan utanır geldim. Burası var ya o kadar şer götürür ki, o kadar şer götürür ki, o kadar şer götürür ki sormayın. Bak iktidarda efendim selamsız diye bir trend var. Selamsız diye. Selamsız diye bir trend var iktidarda. Oraya niye selamsız dedi biliyor musunuz? Selami Ali Efendi vardı. Daha 1500'ler Sultan Fatih'in zamanında. Adam yolda gider gider başı eğitler böyle. Millet ayağa kalkardı, ona efendim selam vermek için, e, selamını almak için böyle bir heyecan gösterdi. Yanında İmriydi, hem de İmriydi diyor ki, efendim hazretlerimiz diye. Milletinin selamını almak için böyle selam bekliyor. Siz efendim diyor ki, yere bakıyorsunuz, insanların yüzüne bakmıyorsunuz. Dedi ki, sevgili olun, sevgili, sevgili. Şimdi dedi, insanlar kalkarsa benim selamımı almak için bana söyledi. Üç beş metre geçti, dedi ki, efendim şu an gene ayakta insanlar var diye. Senin selamını bekliyorlar dedi. Selam Ali Efendi diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Müridinin gözünden perdeyi kaldırdı. Mürid bir baktı. Aaa! Ondan Bu sefer efendim şey, insanlar kimisinin donun içerisinde görüyor, kimisinin ayını, kimisinin iç, kimisinin içerisinde köpek, ondan sonra at, etek, mesela o şekilde görüyor. Yılan, fare, vesaire falan. Yani bir şey söylemiyor. Şeyhi. Şey adam Allah şeyhi, ustadan ilerleyemez diyorsun. Sonra Cuma günü camiye gözüküyor, hala o terbiyin geliyor. Selamun aleyhisselam terbiyin geliyor. Bunlar keramettir, keramet haktır. Keramet inkardır, dinsizdir. Neticede o öbürünün manzara şöyle imama baktı, bir de yukarıdan efendim müezzine baktı. Hak verdi diyor. Gene hutbe okuyor, namla ezan okuyor. Erkemet milletin halk niyeti çok. Haydi bakalım bu yandıra karışıyor. Şuna cephede işine gidiyoruz. Bunlar erkeği. Şey demiş, oğlum ne oldu sana dedi. Ben nasıl söyleyeyim, işte böyle böyle oldu vesaire dedi. Sen böyle yaptın dedi. Baktın dedi sokaktaki insanlar dedi, İlk köpek şeklinde, çoluk, aşk eşek şeklinde. Camiye girdik, imama baktın dedi, imamı bir deve gördün dedi, sen imamda gördün. O zaman Selami Ali Efendi dedi ki, oğlum dedi, bir daha benim işime karışma. tamam mı arkadaş? Tamam mı arkadaş? Haberi bir adam gelse, onun şimdi böyle verdiğini bir tek haftan getirse, burada bir sürü şey var. Başta ben, tamam mı? Ama burada bir bayıl var. Türkiye köpek var. İnsanız değil mi? Umudumuz insan elhamdülillah. Ama işin bir de bu taraf var. Madalyonun bir de bu tarafı var. Değil mi? Tamam biz bir kere idare ediyorlar. Yüzümüze karşı efendim eşek demiyorlar. Lan köpek demiyorlar sana. Ama var ya, senin Şeytan Hazretleri bir çıkıyor hazırlık. Benim de. E, Ege'nin çok bir çıkıyor hazırlıkta yani. Onlar yarın gösterecekler. Bizim cemaatin albümü. Abdülkadir Mücdüvan Ekû Bizettir Ruhu Ortasya'ya gidildiği zaman Efendiye dedi ki, öleyin ona dedi. Efendi için dedi, öleyin ona dedi. Kim tarikat dersi yapıyor, kim tarikat dersi yapmıyor, raporlar bana geliyor ki. Dedi, kaç yüzyıldan konuşuyorum. Mesleği bakmak. Ne haber? Kameradan buraya Ya kandırma ya, kandırma ya. Kıyma kendine ya. Öyle adalar yapıyoruz ki, öyle adalar yapıyoruz hem kendimizi yıkıyoruz. Hem camiyi yıkıyoruz. Hem Cenab-ı Hem Muhammed Mustafa'yı harika yıkıyoruz. Her affedersin Cenab-ı Hak kendimizi yıkıyor gibi oluyoruz ya. İnsan bu kadar ayrılmaz ya. İnsan bu kadar ağır yapamaz ya. Günahsız olamayız eyvallah. عمارة الله تعالى شيء من الفيتوس لتنتقل لكن من استوجب المقدار برفعت الله وصلنا لمن تعرف الجد كلام للسبب وصلنا لما لما استوجب المعصية يقول عليكم المركز قد في هذا الذكر جتنا جنة جنة وقدرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين İçinizden bu davaya çalışanları, bu davaya gönül verenleri, de bu dava, kendi şey yolu var bu davanın, canlı yolu var. Peki bu camların ve dikenlerin üzerinde yürümeye sabreden kullarımız, bu davaya gönül verenleri bilmediği müddetçe, görmediği müddetçe cennete mi gireceksiniz size? Hani terbiyecek ne oldu şimdi? Terbiyecek Kur'an sözü. Niye? Bir mücadele etmiş. Niye? Sabır etmiş. utandırmasın. Öyleyse ne dünyada halisinden, kamisinden, ümit kesenlerden eylemesin. Hem dua edeyim size amin deyin. Yürekten inşallah. Oğlum, her yerde görecek yapıyorsun. Amin. Amin. Ve seni görenler Kâhî'nin rahmet buyur dediğim zaman biz cüretler amin diyeceğiz inşallah. Allah-u Teala şu an birimize dese ki, ee, ben şu an neyle meşgulüm? Benim kanaatim şudur. Cenab-ı Hak Celle şu an yüreğini ortaya koymak kuvvetiyle. Ee, amin diyen kullarıyla Allah-u Teala meleklere karşı bizimle istihar ediyor. Rabbim meleklere diyor ki bakın kurbatların camisi benim iyi kullarım, mazlum kullarım, bütün eksikliklerini itiraf ederek buraya geldiler. Şimdi beni konuşuyorlar, Muhammed Mustafa'mı konuşuyorlar, benim dinde ciğerlerimi konuşuyorlar, bunlar benim kullarım diye. Buradaki tek yani eksik durum var, buradaki nahoş durum var. O da بی سیتانڈر جائیں گے یہی اگر آرام گئے تھے کسی گنا میں گئے بنا بات دیکھتے تھے موقع گیم میں şeyden efendim Çekmece Gölü'nden İstanbul'a su taşıyan borulara baktığınız zaman borulara baktığınız zaman e, mesela şöyle büyük bir boru var içine Rona karşı gelecek kadar geniş ama o, o şey boru o genişliğiyle senin evine girmiyor. Yani numara numara numara numara numara numara küçültülüyor ve senin evine o boru yarım parmak boru tarzına giriyor. Şimdi o büyük deniz çaplı borudan küçük çaplı boruya suyu e, isare için akıtmak için ara mansiyon lazım. Mansiyonun bir tarafı e, büyük çaplı boyu uyuyor, e, bir tarafı da küçük çaplı boyu uyuyor. Bu şekilde o geri çaplı e, boru küçültüle küçültüle bizim de geliyor. Şimdi ocağın bir tarafı peki mevleye bakıyor, bir tarafı cemaate bakıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muazzam bir rahmet deryası değildir. Eyvallah. Oradan direkt mesela sana Cenab-ı Hak bir rahmet akıtsa yani Allah şey kadir yapar mı? Ama bak, buna bak, bak Allah Allah kendi Allah kendisiyle bizim aramızda Muhammed Mustafa'yı koyuyor. Resulü kendi tarafı Mevla'ya bakıyor, bir taraf bize bakıyor. Şimdi hoca, aynı hoca, kaliteli hoca tabii. Allah'tan korkan ilim ama ihlas sahibi hoca. Hocanın da konu aynen budur. Benim şikayetim şu. Ben bu davanın sahtekarıyla değilim. Neden değilim? Ha, neden değilim? Bir insanın şu işte, şu meslek, meslek üzere mi bak, aslında İslamiyet'te huzurken meslek yoktu. Niye? Şimdi o böyle bir sınıf değil, bir sanat değil bu. Herkes huzur olacak. Peki GDP diye bir insan diyelim e, bu dini hayatında güç gelişmesi lazım gelirken eğer 70 şeyi biliyorsa e, bu adam hala da ben 100 şeyi biliyorum diyorsa bu sahte. yapar veya din üzerine konuşacak bu davada, bu dinde bin tane şey bilmem lazım gelirken ben eğer 700 tane biliyorsam ve buna rağmen insanlara bin şey biliyor diye kendini gösteriyorsan ben sahtekar. Doğru mu? Doğru. Peki. Şimdi ben değil yetmiş, ben değil yetmiş, ben eğer yüzde birde geziyorsam yüzde birde geziyorsam ve ben belki haramdan, gururumdan, kibirinden kesilmiyorsam bir şey biliyorum diye kendini gösteriyorsan ben yetişmiş de kendisini yüz gösteren Afrika'nın daha şarjı Ne? ben? bile bir de böyle var. Hani Fatih Rahimallahu Teala buyuruyor ki biz öyle insanlara yetiştik ki sahabe-i kiramda. Onların dağlar gibi amel sahipleri vardı. Dağlar gibi amel sahipleri vardı. Ama öyle bir görünüm acıdı vardı ki, öyle bir görüntüler vardı ki sanki onların amel sahibi ama şimdi diyor, öyle insanlar görüyoruz ki, bunlar 200 yıl önce söyleniyor bunlar. Şimdi öyle insanlar görüyoruz ki, amel-i salih diye bir şey yok, dallar bile amel-i salihlerin malini gözüküyorlar diyor. Hastaneye gittiği zaman adam sana güçlü tahmin veriyor, bunları yap ya, hafızların güçlü tahmin ediyor icabında değil mi? Bak ne kadar ince gidiyor, adam kan kaybı yapıyor. تو زندگی رکھنے نہیں ہے سب کچھ کیے Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kusurlarını itiraf edip de gereğine peki bakan kullarından rahatsız. Allah Celle Celaluhu kabul etmeyeceği peki duaya gözyaşı vermez. Allah Celle Celaluhu kabul etmeyeceği duaya gözyaşı vermez. Allah Celle Celaluhu kabul etmeyeceği duaya gözyaşı vermez. Gözlerimiz dondu artık dondu. Biz anlayat düşmüyor artık. Biz orada kalkına girdik, kalbimiz artık yani. Allah'ı unuttu. Kalbi başka bahçeler meşgul etti. Hristiyanlar, günahlar, katlara oldu. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ومش عن دوافع الذي طبقة الرافضة ağlamaktan gece burnunun sağlık sol taraflarına böyle aka aka simsiyah olmuş bir. Hanımın diyor ki 22 sene devlet başkanlığı yaptı. Bir kere olsun diyor, benimle cinsel ilişkiden dolayı kızın adresini bilmiyorum ben. İki buçuk yıl iki buçuk yiyor, iki buçuk yiyor, tam fabrikalarını kayıtlarız diyor, rahatlıkla sayabilirsiniz diyor İmam-ı Şahran Rahimallahu Teala. Bu insanlar hain mi olduysa? Rabbim kusurlarımızı itiraf etmeye, kaybettiklerini tekrar elde etmeye muvaffak eyle. Yani bir süre yerimliğini giydiği zaman yere bir tane kim düşse veya bir tane diye mesela gül düşse onu alıyorlar tekrar, onu duvara takıyorlar değil mi? Bugün bazı insanları gözünde, de şey, İslam, kaybolan İslamiyet'in bu kadar bir emniyeti bile kalmadı. Birini şu an mesela cephemli yoktasın, serkabı düşmüştür belki. İcabında gibi serkabın arıyor, burnu sildiği, sübünü sildiği, efendim şey arıyor. Elinizi göndererek ilk 300 500 vesaire. Kimden neler götürülüyor, neler yağmalanıyor peki? Buna rağmen kaç tane müsbeti, aaa şu benim kaybettiğim dinimde neler var neler yok deyip mi şöyle bir bakan veya arayan kaç tane müsbeti bu işin gücünü veriyor. Ben elim gelenler canı merhamet buyur zaman hepimiz yürekten amin diyeceğiz inşallah. Hmm. Cenab-ı Hak bana görev verdi. Hiç şükür olsun. Bütün canım batağına Allah-u Teala bir hastalık verdi. Allah ona şifalar verdi. Amin. Amin. amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin Şimdi ben önden ondan sonra böyle işte sağlık alın, mücrim, günahtan, katil falan konumunda. Siz arkamda gidiyoruz sünnerliğe doğru. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kapıyı açınca kadar orada seni birini yallayacağım tamam mı? Siz de evet Rabbim, bize de biri dediği gibi diyoruz. Amin demekle bunu ifadesini istiyoruz. Der gibi Allah Celle Celaluhu'ndan rahmet talebinde bulunacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yapacağımızın ağzını yazdık. Amin. Ey keremler, ikramın merhamet buyurduğun zaman gece çünkü onun yüreği yana yana yazdı olur. Sen de benim mürekkep amin diyeceksin inşallah. Amin. Ümmeti Muhammed olan efrada Ey keremler kârı merhamet buyur Hürmariyatı gönder imdada Ey keremler kârı merhamet buyur محمد المسيح مع الأرزاء كامل وعلى جمع الأرزاء جنتي على ضاع نجعنا الرزاء أي كان نجعنا المرحمة كله أمتي محمد أمتي إشارة Esrarı mahvurdur kalmadı zişan Ey validi mutlak sen kimsen şaran Ey keremler kanır rahmet buyur Ey haliki alem eman uleman Senden özgür bize bir güman يا رب ذاك السابر دار الأمان أي كأنك على المرامة بيان محمد رمتي أنت المدينة Tezgâr rahmetten teddetme bizi Avgar zümretinden addetme bizi Ey gelenler kânen merhamet duya Kabirindir benim Ahmet-i Muhtar Selmen-i Enbiya Zatında dildar تملي ربنا يا يا قفار إن كان الجنة مرهمة من بحرمتي يا رب بيننا أنبياء جملة يا رقابي مثال صديق أكبر أي أن يجعل المرأة عليك قررا فإنك لم تجعل البر مسموعا تنبيه عاليا غربتي أرى تسبيح أسبيا غربتي أرى شافا وافا غربتي أرى فإنك لم تجعل البر مسموعا Thank you. أشعر يا ربي بأمين برأيك يا ربي من شرك الأكيد أن كان شعر مرحمة كل برأيك يا ربي بعض عزتي أشعر يا ربي بالمئة مدين Hakkı ya Rabbim, zâre kudretim, heykelde kârından rahmet buyur. Lütfi bugün ya Rabbi değildir, Rabbi değildir, Rabbi değildir, Muhtaçım davler, gönül ayırdır. Şevkati rahmetin eldedir Ey keremler şahane Narman etmiyor Adamlar bugün yara